на вагу кулі. Вже скільки зим і скільки літ йдемо ми до земного раю. Стоїть на правді білий світ, тому за правду і вбивають. Стікає вранішня роса сльозами по зеленім листі, з газетних шпаль у небеса злітають душі журналістів, а синій птах майне крилом покличе мрія від порогу та не простелить рушником нам доля в майбуття дорогу. Та в серці ще вогонь не згас. Усупереч брехні й страху, і знову хтось, один із нас, заради правди йде на плаху. Грозою небо навпіл розколото, будити треба душі поснулі. Сьогодні слово не на вагу золота. Сьогодні слово на вагу кулі.